а губи Рево, які так щиро промовляли про обов'язок перед партією, про моральний кодекс будівника комунізму, ставали навіженими, вивчали Марину з ретельністю археолога. І зараз з ним відбулося теж. Він отетеріло дивився на неї, усміхався і нагадував загіпнотизованого, що не міг зрушити з місця. Марина давно прочитала і багато разів перечитала примітивне і просте письмо його душі і потішалася з того. Это далеко не Ріо де жанейро но изменить іногда место путешествий полезно. Марина обдала Рево пристрасним поглядом, ним хитнуло. Юрко шепнув Марій на ухо. Могильщики вже взялися за лопати і приміряються до твого росту. Безродний лайно і подонок. Щоб він у ту яму сам і втрапив. От негідник. Поступив наказ, і він його виконує. Переконаний, що він розіграє великий спектакль і запропонує виключити тебе з комсомолу. А виключити з комсомолу автоматично вигнати із університету. Марія розгублено подивилася на Юрка. Рево хитало доброго півдня, неначе він потрапив у шторм на прогулянковому катері. Робив зусилля над собою, щоб слухати викладачів, але зміст їхніх слів не доходив до його розжоханої свідомості поїдав Марину поглядом і знову подумки блудив, гріходіяв, аж дихання перехоплювало. Сидів почервонілий від збудження і сорому. Вже коли вийшов до трибуни, яку щойно залишив викладач, той дикий шторм, що хитав ним самісінького ранку, поволі втих. Рево дістав свій блокнот, відмітив присутніх на зборах, умно прорік. Сегодня дорогой и глубоко любимый Леонид Ильич улетел на Кубу следить за встречей руководителей двух великих коммунистических государств а мы должны разбирать то, что позорит нас и бросает тень на нашу советскую жизнь. Рево перехопив роззімлілий погляд Волкової, перечепився очима за її високий бюст, обтягнутий блузкою, і ковтнув слину. Голос його тік нудно, безбарно, і раптом він заговорив з надривом і обуренням про безпрецедентну поведінку Марії Нечай. Меня очень возмутило ее поведение. Вот кажется, ну что здесь такого страшного? Но ну, отказалась выпускать газету. А вот на секундочку представим себе, что все наши граждане имели бы такое сознание, как наша сокурсница Нечай. Шахтер не захотел лезть в шахту, водитель вести автобус, а пекарь печь хлеб. Строитель строить дом, швея шить, колхозник работать в поле и на ферме. Да вы представляете на секундочку, что было бы? Голос Рева то падав до шепоту, то піднімався на недосажну височінь. І, здається, він і сам ходив на тій вершині, переможно дивлячись на тих, хто залишився внизу. Кроме этого, Вот еще пришло сообщение прямо на факультет, что ее оштрафовали за безбилетный проезд в электричке. И Нечай даже не стыдится этого. С какой гордостью она мне об этом рассказывала. Неужели Нечай не понимает, что ездить без билета значит грабить нашу любимую родину? Это же преступление. здійнялася Веремія, сміх, вигуки, які обірвав Рево владним голосом. Прекратите базар. Каждому дадим слово. Слушаю тебя, Волкова. Я лично очень возмущена поведением Нечай. Вот она строит из себя такую порядочную, правильную, а названные безродным факты говорят о другом. Это же аморально. Лиши мораль Волкова у спокої. Вона тобі нічого поганого не зробила, кинув з місця Юрко. Не перебивай. Пусть человек говорит. У каждого свое мнение. Рево підняв руку. Говори, Маріна. Він милувався нею, її пухкими губками, милувався її розкішною постаттю, всім, що належало Марині. Його схитнуло. Подумки роздягав її і сміливо торкався тіла. Уява вела його все далі і далі. Рево почервонів і відчув дрож, а потім сталося те, що часто траплялося з ним в ліжку під ранок, коли снилися еротичні сни. Він наполоханими очима обвів аудиторію. Здається, не чув голосів, не бачив облич, а лише прислухався до того, що робиться з ним. Юркове лице палало гнівом і обуренням, а рево неначе провалився у сон. Не треба, безродний, робити із мухи слона і демонструвати тут цей дешевий спектакль. При бажанні кожного із нас можна зробити зараз великим грішником, як ти зробив Марію. Що за цим стоїть, ми всі знаємо. Кричиш постійно про порядність, чесність, то почни із себе. У тому кричущому факті, що Марію штрафували і прислали штраф на факультет, винен ти бо лишив її без копійки і досі не видав їй зарплати, і не збираєшся. Я чув особисто. Так що оближ ці теревені про чесність і порядність. Вони в тобі й не ночували. І не роздувай тут трагікомедію. Тобі треба з'їсти Марію, але нашими зубами, щоб все було законно, як ти кажеш. То не забувай, що це не 37-й рік. Хтось перебив Юрка, хтось зривався на крик. Рево, як міг гамував ті пристрасті. Марія обвела поглядом розжохану аудиторію і спостерігала за тією Веремією, неначе чиясь всесильна рука зірвала з багатьох облич маски, і вони стали враз недобрі, лицемірні, налякані і навіть хижі. Ті, кого вважала доброзичливими, милими людьми, готові були знищити її. Вона затримала погляд на Ользі, що сиділа, втягнувши голову в плечі, і мовчала. Рево теж вп'явся в неї очима і сказав голосно: А ти що молчиш, не чує вітер. Ви же самые близькі подруги. Живете в одной комнате. Тебе нечего сказать? Ольга підхопилася, здвигнула плечима і промимрила. Я не знаю, що сказать. Вот видите, даже человеку, который живет рядом, нечего возразить. Ольга хотіла щось заперечити, але її розгубленість неначе подвоїла ревосили, і він сказав несподівано: Мое предложение исключить нечая из комсомола. Ставлю на голосование. Знову здійнялася Веремія. Марія чула поруч обурений Юрків голос, він готовий був кинутися на рево з кулаками, але той залишався незрушний. Знову повторив голосно. Ставлю на голосование своє предложення, І перший підняв руку. Хто против. Так само скурпульозно перерахував двічі тих, що голосували проти. П'ятдесят на п'ятдесят, голосом приреченого до страти мовив рево і розгублено обвів ряди поглядом. І раптом піднялася ще одна рука. Я голосую против исключения. Нельзя портить чоловіку жизнь. Всі, як по команді, оглянулися. Усміхнений Володимир Заброда опустив руку і підморгнув невідомо кому. Рево був ладен кинутися на нього з кулаками, але це був син самого Заброди. Вже це прізвище викликало в нього трепет, страх і мовчазне поклоніння. Ета рішаючий голос, прошепотів безродний. Марія перехопила на собі веселий, усміхнений Володимирів погляд і стала розглядати свої довгі пальці. Почувалася, як на торжищі, де її продавали. Але її купив багатий рабовласник і несподівано відпустив на волю. Марія вискочила з аудиторії. Юрко наздогнав її і пішов поруч довго йшли мовчки у напрямку Софійської площі. І це вже наше покоління продукує рабів. Нація антропофагів, людожерів, важко видихнув Юрко. На протилежному боці вулиці йшли Рево і Марина. Юрко провів їх ненависним поглядом. Шакали. Шабаш не вдався. Заброда виявився поряднішим у цій ситуації, ніж цей вовк і лисиця розпусна. Марія не звалася. Володимир вдоволено зиркнув на себе в люстерко і відкинувся на сидіння машини. Вона рушила звичним маршрутом. Він лінькувато зиркав на перехожих, вивчав стрункі жіночі ноги, вихоплював лиця. Однак ні таких ніг, ні такого обличчя, ні такої постави, як в цієї польової квітки Марії Нечай, не бачив. Він то мружив очі, як кіт, то заплющував. Нехай радіє. Це його подарунок, але колись він ще візьме за нього плату. Володимир пройшов повз чергового і пірнув у тихі оксамитові лабіринти своєї схованої від людського ока квартири. Стіл у їдальні вже був накритий. Володимир пообідав, переодягнувся у спортивний костюм і вийшов у подвір'я. Дерева нагадували штучні декорації на велетенській сцені. Однак він любив той сад, що на дачі, і той розкішний город деснують сільські жіночки, збираючи колорадських жуків з картоплі. І той простір, і ліс, і недалеке Київське море. Володимир зайшов до басейну, роздягнувся і плюхнувся в блакитну теплу воду. Її щодня підігрівали до його повернення з лекції, бо він любив тепло. Довго плавав, довго насолоджувався шовковистою голубизною води, що гортала його і гойдала. Піднявся драбиною. Немолодий дебелий чоловік ступив йому назустріч, тримаючи в руках пухнастий великий рушник завбіжки з простирадла. Масаж будем делать, Владимир Владленович? На його лиці замерла посмішка гаремного євнуха. Він старанно витирав молодого хана, бо це входило у невелике коло його обов'язків. «Нет, Борис, сьогодні не желаю. Пошлі сыграем в теніс». Пошлі, покірно відказав вчорашній спортсмен, і вони пішли на спортивні корти. А тим часом Рево і Марина повернули коло золотих воріт у бічну тиху вуличку. Молодец, Марина. Ты хорошо выступила. Видишь, а говорила, что не знаешь, что тебе сказать. А нашла. Но ничего, мы эту националистку еще схаваем. Нам такие не нужны. глибокодумно мовив Рево. Вони зайшли у темний під'їзд і піднялися широкими східцями на третій поверх. Хто твої родителі? Марина розглядала темне погруддя Леніна, що випливло з глибини великої кімнати з височезною стелею. Мой отец партийный работник, почти с тридцатилетним стажем, а мать медработник. Они уехали на дачу на два дня, додав Рево і несподівано почервонів. Ти садись, а я приготовлю что-нибудь похавать. Марина ходила з кімнати в кімнату і розглядала килими старовинні меблі. Недурно живеш, вона стала в прольоті кухонних дверей і спостерігала, як рева нарізав хліб, помідори, а руки трусилися, мов у злодія. Марина усміхнулася на його метушню і схвильованість. Ти один у родителі? Нет. Еще є сестра Люція но она недавно вышла замуж и живет у родителей мужа.